Njega slavimo, njega veličamo, od njega oprost i uputu tražimo. koga on te je uputi na pravi put, taj pa je od upućenih. A koga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po ovu vjeru jesu novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja braćo, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je održao hudbu svojim ashabima i to je jedna od posljednjih hudbi koje je održao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hudbu koja je jako kratka, sažeta, ali je on onaj kome je dat je zgrovit govor. Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam je dat je zgrovit govor. Da sa malo riječi puno kaže. Sa jednom rečenicom puno kaže. Sa dvije rečenice tri. Ashabima mi to bilo dovoljno kao nasihat. Pa jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako prenosi Enes ibn Malik da je održao govor ashabima. Između ostalog im je rekao o ljudi, kao da je smrt na ovom svijetu nekom drugom, a ne nama propisana. Kao da je istina na ovom svijetu nekom drugom, a ne nama naređena kao da su oni sa kojima se na samrti opraštamo putnici, koji će se uskoro vratiti. Mi ih ostavljamo u njihovim grobovima, a njihovu zaoštavštinu koristimo kao da ćemo poslije njih vječno živjeti. Zaboravljamo svaku opomenu, osjećamo se sigurnim od svake nesreće, Blago onome ko se zabavi svojim mahanama, pa ne istražuje mahane drugih ljudi. Blago onome ko dijeli svoj imetak stečen na pošten način, ko sjedi sa učenim i mudrim ljudima i ko se druži sa siromašnim i ubogim svijetom. Blago onome ko ima lijepu narav i čistu savjest i od čijeg zasu sigurni drugi ljudi. Blago onome kod dijeli višak svog imetka, ko se suzdržava suvišnog govora i ko se drži sunneta i čuva novotarija u vjeri. To je bio kratki govor i kratka hudba Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koja je na ashabi ostavila jak utisak. Pogledajte, blago onome Blago onome ko se čuva suvišnog govora. Blago onome ko sjedi sa učenim. Blago onome ko dijeli višak od svog imetka. Višak. Ne opterećujete Allah s onim što niste u mogućnosti. Da dijeliš samo višak od svog imetka. Zato je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i to se upravo odnosi na naše stanje danas. U jednom hadisu rekao, u istinu se ima nekoga od vas haba i prolazi kao što prolazi vaša odjeća. Ima nekoga od vas, prolazi kao što prolazi odjeća, blijedi, pocijepa se vremenom. Pa kaže, kad se to desi, onda tražite od Allaha da obnovi vaš iman. Ima nekoga od vas, se haba kao što se haba odjeća. I zaista je to tako. Mnogi od nas to osjećaju. Kakav je iman bio prije godinu, dvije, ili pet, ili deset. I kakav je iman danas. Zato što čovjek kada učini grijeh, na njegovo srce se stavi jedna tačka. Stavi se jedna tačka. Kella bel, ala Znači, to je taj ran. Stavi se jedna tačka na tvoje srce kada učiniš grijev. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu, ti više ne osjećaš kako je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, da će doći iskušenja pred sudnji dan. Doći fitneti i neredi. I da će biti tada jedna vrsta srca. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nam rekao kako će to biti srce. Srce kaže kao prevrnuti vrč. Prevrnuti vrč, posuda prevrnuta. Šta god u nju da sipaš ne može ući. Govorimo ajete, govorimo hadise, izreke selefa, mudrosti, ništa u to srce više ne može ući. Zato što se izložimo tim fitnama, zato što je padalo na tim fitnama, zato što je ogrezlo u grijehu. Više ne koriste ni ajeti ni hadise. Kod takvih je iman Molim Allah te bariko tada nas sačuva toga. Zaista, mi prije svega kad nasihate upućujemo treba da prvenstveno sami sebi nasihate upućujemo. Da mislimo konkretno svoj džema da popravimo. Konkretno svoj. Da ne idemo nikud dalje Toliko imamo posla oko sebe, da ne imamo kad glave dignuti. Zamislite, draga moja braća, šta nas čeka? I kuda idemo? I kako nas vrijeme brzo prolazi? Ovaj današnji petak više nikad neće biti petak. Što ste danas ugrabili od dobrih dijela, ugrabili ste. Ova današnja džuma što budete klanjali, ako je budemo klanjali, nikad više nećemo obaviti. Nikad više se neće vratiti nazad. I tako iz dana u dan, doćemo sutra na sudnji dan. Kada će se sunce spustiti jedan mil. Pa kaže ravija koji prenosi ovaj hadis, ne znam šta je mil, da li je to znači milja, jedinca za mjerenje dužine, da li je to milja ili je to, kaže, štapić što se podlači srbu. Pa Allah najbolje zna. Jako mišljam da je to štapić. Zamislite sunce za jedan štapić poviš naših glava na su. U tom danu ćemo biti pitani prvo kad stanemo pred svog gospodara, kako Allah opisuje kako ćemo biti proživljavani kao skakavci, raštrkani. U tom danu kad prvo stanemo pred svog gospodara, prvo ćemo biti pitani za namaz. Prvo ćemo biti pitani za naš namaz. Kakav je naš namaz? Ako bude isprava, naš namaz, bit će ispravna i ostala djela. Jer Allah te kod tada kaže da namaz odvraća družnih valje djela. Ako te namaz nije odvratio od družnih i valjali djela, onda nešto nije u redu sa tvojim namazom. Pa naš namaz, to smo mi. Naš namaz koji obavljamo, to smo u stvari mi. I mi sami sebe dobro poznajemo. Sami sebe dobro poznajemo. Koliko vrijedimo i dokle smo dogurali. Sa našim namazom. Zato molim Allah te barek da nas uputi na pravi put. Da nam se smiluje. Ono što bi danas volio sa vama podijeliti jesu nasihati vezani za naše znači za naše odnose međusobni naše odnose kako se musliman ponaša prema muslimanu koje su dužnosti toliko ih ima a ako to ne budemo izgradili kod sebe nikad nećemo uspjeti nećemo uspjeti da odgojimo ni sebe, ni svoju familiju, ni svoj džemat, ni da ustanemo sutra. Kad bude najteži, kao što su ashabi ustajali. Dok se ne budemo voljeli. A nećemo se voljeti dok ove stvari kod sebe ne riješimo. Dok ove propuste kod sebe ne riješimo. Mi smo sad otprilike jedni drugima komšije, neko bližni, neko daljni. Pa bi trebali da uzmemo hadise koji govore o tome, da se od toga ofajdimo, da se od toga okoristimo. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu, kaže, nema ništa bolje od dvije stvari. Nema ništa bolje od dvije stvari vjerovanju Allaha i korištenje muslimanima, a nema ništa gore od dvije stvari. Od širka i nanošenje štete muslimanima. Nemojte nanositi štetu muslimanima. Bilo kakvu štetu nemojte nanositi muslimanima. Nema ništa gore od toga. Od širka i nanošenje štete muslimanima. Zatim Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam hadisu koga, koga bilježi imam Buhari kaže ko vjeruje Allah i sudni dan neka pazi svoga komšiju. Pazi se sa svojim komšijom. Ako vjeruješ u Allah i sudnji dan, u drugom hadisu, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. Nemoj da tvoj komšija doživljava od tebe bilo kakav zijet. Zatim, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nasijati Ebu Zerra i kaže mu, o Ebu Zerra, kada kuhaš mesnu čorbu, doli malo više vode. Zna Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam njegov hal i njegovo stanje, ali doli malo više vode, pa pozovi svog komšiju i večerajte zajedno. Da samo bude malo više Zna on da on ima dovoljno samo za sebe. Ali doli i malo vode pa pozovi svoga komšiju. Dalje, Aisha radijallahu anha je upitala Allahu poslanika, poslanika sallallahu alaihi wa kom je od dvojice komšija preči da mu nešto poklonim? Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam onaj čija su ti vrata najbliža. Znači čija su ti bliža vrata njemu poklon. Tom komši poklon. Dalje Allah poslanik sallallahu ve sellem kaže Ko od vas ima zajednički zid sa svojim komšijom ili ortakom, neka ga ne prodaje dok prvu njemu ne ponudi. Znači imate jedan zid, živite ili živite u istoj zgradi, u istoj kući i hoćeš prodati Nemu je prodao da svog komšiju ne ponudiš. Možda će to tvoj komšija kupiti. Najpreće njega da ponudiš. Pogledajte, subhanallah, dokle nas uči ova vjera. Do najsitnijih stvari. Ovo su samo neke stvari koje ćemo mi spomenuti. A ima ih još dosti. Koji govore prema obavezama muslima prema muslimanu. u hadisu koga bilježi imam Ahmed, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa nema tog čovjeka muslimana koji priskoči u pomoć svom bratu muslimanu u slučaju kad mu je potrebna, kad mu je povrijeđena čast i ugrožena neka od svetinja, znači kad je nešto ugroženo od njegove svetosti, a da mu Allah neće pomoći kad mu naj, kad mu, je najdraže, kad mu najdraže bude i nema toga čovjeka koji na cjedilo ostavi muslimana u situaciji gdje mu je znači, povrijeđena neka od njegovih svjetinja, a da ga Allah neće ostaviti u cjedilu kada mu njegova pomoć bude najpotrebnija. Pomozi svoga brata. Pomozi svoga kad se o tvom bratu priča nešto loše. Ustani u obranu svoga brata. Pogledajte kako ustaje Muaz ibn Džebel da brani Kjab ibn Malika. Stani, mi ne znamo o njemu ništa osim dobro. Kada Allah poslanik na sve pita, gdje je Kjab ibn Malik? Pa jedan ashab kaže, o njemu nešto ružno, stani, kaže, mi ne znamo o njemu ništa osim dobro. Možda zbog te rečence i zbog te riječi Allah te sačuva džahnemske vatri. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve je upozorio da čovjek sa jednom riječju može propast u dubine žene. Samo jednu riječ izgovoriš. A isto tako možeš sa jednom riječju ući u džennet. Pa možda kada odbraniš svoga brata, kada mu se njegova čast dira, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam je isto tako rekao ko svome bratu odbrani čast, njemu će Allah na sudnjem danu odbraniti lice od džahnemske vatri Kada se tvoj brat ogovara ili govori se nešto o njemu što on ne bi volio, ili se potvara, ili se laže na njega. Odbrani ga, odbrani Allah, to lice od džahnemske Tvoj obični brat, znači tvoj komšija, brat tvoj, a zamislite koliko treba brant one koji nas predvode i koji su stali ispred nas i koji žrtvuju svoj imetak i svoj život i svoju čast za nas. Koliko bi trebali biti ljubovni na njih i njih da branimo i da stanemo uz njiha i da oni osjete da, da smo uz njiha. Zamislite. Koji žrtvuju svoj život Odbranit će Allah tvoje lice od džahnemske vatre. Budite ljubomorni svom netamiru. A posebno na onih koji vas vrednate. Na njima je veliki teret i velika odgovornost. Allah se sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi ima muslim kaže Muslimano je sve što njegov brat ima sveto nepovrijedivo. Njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Vodite računa ove tri stvari. Muslimanu je sveto. Njegova krv, njegov imetak. Čuvajte imetak od vas. To je sveto. Kada nešto pozajmiš od nekog, Čuvaj to bolje nek svoje. To je sveto kod tebe. Čuvaj tu stvar, bez obzira koliko vrijedila. A mi znamo da smo na ovom I već imamo fobiju mnogi od nas. Da i metak neku stvar više malo kome daješ zbog ovoga. Zbog toga što se nismo naučili da je to sveto i da to cijenimo i da to čuvamo bolje nek svoje. Jer imetak je tvoj, što god da uradiš, nije toliko nibitno. Sebi će štetu naštetiti, ali ne smiješ ni sebi. Ali od tvog brata je sveto. Bolje nek svoje čuvaj to. I čuvaj njegovu čast. Zatim u hadisu koga bilježi ima Ahmed, Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže muslimanu je haram. Znači nije mu dozvoljeno. Pogledati brata svoga pogledom koji ga uznemirava. Znači muslimana svog brata nemoj gledat pogledom koji će ga uznemiriti. U nas kaže sasjeće me pogledom. jesme me sasjekao pogledom haram. Allaho poslanik sallallahu alaihi sam zabranio. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu koga bilježi imam Ebu Dawud i Mađe koji je sahih, kaže uzvišeni Allah mi je objavio da budete skromni da budete skromni kako se niko ni nad kim ne bi uzvisio, znači ne bi se uz, uzdigivao. Budite skromni. Nemojte se uzdicati jedan na drugim. Nemojte jedan na drugu gledati ovako i gledati iz, visine. Budite skromni. Niko se nije znači, ponizio radi Allah, da a da ga Allah nije uzvisio. Zatim obaveze koje je dužan musliman prema muslimanu jeste ne smije ga prevariti, ne smije ga obmanjivati, ne smije mu lagati i zavlačiti ga sa vraćanjem duga. Jer Allah te barek kaže, o vjernici, ispunjavajte obaveze. U suri al U drugom ajetu kaže, i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju. Znači, Allah te barek u suri Al-Bertare spominje one koji su čestiti. Pa između ostalo kaže ovu Znači, svoje obaveze ispunjavaju. I Allah te kao tada isto tako u suri ali sra kaže ispunjavajte obavezu. Gdje će se za, obez, za obavezu zaista odgovarati. zaista će se odgovarati. Kada ti se nešto povjeri i kada ti se nešto znači povjeri i kada staneš ispred nečega znaj dobro da ćeš za to odgovarati. Makar to bila najobičnija stvar. Ako staneš iza toga i preuzmeš emanet, znaj dobro da ćeš odgovarati za to. Drugo je ako se nešto povjeri pa ti kažeš halali, ali ne mogu, imam obaveze i tako dalje. Nađeš neki opravdani razlog. Ali ako preuzmeš obavezu, Odgovarat ćeš za to. Da sve će se odgovarati. Allah te bari se utječemo od neispunjavanja mamata. Kaže u hadisu kuci Allah te bari sa trojicom ću se na sudnjem danu ja obračunavati. Zamislite kad se Allah s nekim treba obračunati. Kad se Allah te bari s nekim obračunava. Pa kaže sa čovjekom koji u moje ime nešto dobije. Pa, pa prevari. Znači dobio si u ime Allah te barek nešto si dobio. Pa prevariš. Sa čovjekom koji proda slobodnog čovjeka, pa od te zarade nešto pojede. I sa čovjekom koji unajmi najamnika, pa mu uradi posao, a ne isplati mu nadnicu. Ovaj hadis bilježi Imam Buhari. Hadis bilježi imam Buhari. Subhanallah na Allah će se s ovim obračunati. Allah te kod Allah se utječemo od toga da mi budemo ti sutra. Zatim u hadisu isto tako koga bilježi imam Buhari kaže Allah se sallallahu alihi wasallam čovjekovo vjerovanje neće biti potpuno sve dok kod sebe ne izgradi osjećaj za tri stvari da dijeli i kada je siromašan i kad drugome želi, da dijeli i kad je siromašan, znači kad si siromašan da dijeliš. I kad si bogat i kad si siromašan da dijeliš. Da drugome želiš to i sam sebi i da širiš selam. Znači da selamiš, da ti ne bude teško selamiti. A mnogima i to danas postala teško. Zato, draga moja braćo, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Oko arša su načičkane mimbere od svjetla sa ljudima na njima u odjeći i licima od svjetla, znači lica od nura. Nisu to ni vjerovjesnici, ni šehidi, ali njihov položaj priželjkuju i vjerovjesnici i šehidi. Allahu poslaniće, ko su ti? Opiši nam ih, ko su ti? Ashabi odmah pitaju ono što ih zanima. Pa kada je Ebu Bekr pitao, kada je Allah poslanik sam rekao da džennet ima osam vrata, Ebu Bekr pita Allah poslaniče, da li će iko biti ko će biti pozvan sa svih vrata? Da li ima takvih ljudi? Pogledajte kako šta njih zanima. Nije njih zanimalo kakva su to vrata. Jesu li od željeza, jesu li od bakra, jesu li od zlata, jesu li od srebra, kolika su, šta su, kako su. Nego da vidimo da li ja mogu postići maksimum. Da li sam ja uspio bakar da me pozovu sa, sa troja vrata. Da budem sutra pozvan sa troja vrata. Da pa kaže Allah, sallallahu hoće. I mislim da su to ti. Evo, Bit pozvan sa osam vrata džaneta. Kaže Allah poslaniče, opiši nam ih. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, to su oni koji se u Allahu ime vole, u Allahu ime druže i u Allahu ime obinazi. Da voliš osobu ime Allaha, da se družiš sa njom. Na tome se sastaneš i na tome se rastaneš Allaha radi i da obirješ svoga brata u ime Allaha. Ne radi koristi, ne radi dunjaluka, ne radi nekih prohtjeva, nego samo zato što ga voliš u ime Allaha te barike. Molim Allaha te barike tada da budemo do ove skupine. Molim ga subhane da oprosti na naše grije. Molim Allaha te barike tada da pomogne oni koji se bore na njegovom Molim Allaha te tada da pomogne oni koji se žrtvuju na njegovom Molim ga Subhane da pomogne mu džahide Sirije, da pomogne muđahide Šama. Molim ga Subhane da pomogne muđahide Afganistana i na svakom mjestu gdje se bori da Allahova riječ bude gornja. Molim ga Subhane da pomogne sve one koji su se žrtvovali na tom putu, da li imecima, idejom, govorom, ili svojim tijelom. Molim Allah te htjela da primi šehadet onima koji su šehidili. Molim ga Subhane da i nas počasti sa tim. Molim Allah te barek da na oprosti naše grijehe, da nam naša zadnja djela budu najbolja i da nas Allah te barek uzme kada mu budemo najbliži.